Ապրիլյան պատերազմից հետո առաջնագծում իրականացվել է այն, ինչ անհրաժեշտ էր։ Ապրիլից հետո ունենք ավելի պաշտպանված սահմաններ։ Ապրիլյան դեպքերից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ ռուսական կողմը կներկայացնի իր գնահատականը։ Կայացել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 30-ին եւ լույս 31-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 60 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 850 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արչև դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր համանդրական բարեփոխումների գործընթացի կազմակերպման մասին։ Նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն ստեղծվել է նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների համակարգման խորհուրդ, հաստատվել են խորհրդի անհատական կազմը, գործունեության կարգը, Արցախի սահմանադրությամբ անվանականորեն սահմանված եւ ընդունման կամ փոփոխման ենթակա օրենքների ցանկը։ Համակարգման խորհրդի նախագահը նշանակվել նախագահի աշտակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը։ Հայաստանը վաղուց զոհ չէ եւ չի պատրաստվում լինել։ Մենք չենք սпасելու Աստծո դատաստանին։ Չհասկացողները պատժվելու են հայ ռազմիկի ձեռքով մարտի դաշտում, ինչպես նախորդ անգամներին, ու մենք միակամ ենք այս հարցում։ Մենք բոլորս վրեժ ունենք լուծելու։ Մեր ընկած առույցների վրեժը մենք պիտի լուծենք ավելի լավ երկիր կառուցելով, ավելի առաջադեմ եւ ավելի պաշտպանված, ավելի բարեկեցիկ երկիր դառնալով։ Քաղաքակիրթ ազգերը զենքով վրեժ չեն լուծում, զենքով հմտորեն պաշտպանվում են, իսկ վրեժը լուծում են ավելի ուժեղ եւ ավելի լավը դառնալով։ Դա է հաղթանակի միակ ուղին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից անցել է 1 տարի։ Այդ ժամանակահատվածում առաջնագծում բավականին աշխատանքներ են կատարվել։ Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով մինչև անցյալ տարվա ապրիլն էլ բանակը ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Մենք կարողացանք շնորհիվ մեր զինվորների, մեր կամքի ու միասնականության կանգնեցնել հակառակորդին եւ փայլուն հաղթանակ արձանագրել։ Միաժամանակ միանշանակ դա հաղթանակ եմ համարում, չնայած դիրքային փոքր կորուստերին։ Արջևում հակառակորդներ, որը տասնյակ միլիարդներ է ուղղել բանակին Նրանց ստիպեցինք երկրորդ-երրորդ օրը զինադադարի վերաբերյալ հայտարարություն անել։ Հիշենք միակողմանի զինադադար հաստատելու մասին ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը։ Ապրիլից հետո առաջնագծում իրականացվել է այն, ինչ անհրաժեշտ էր։ Այսօր մեր սահմանը մի քանի անգամ ավելի պաշտպանված է, ավելի հակեցած, արդիականացած, մեր զինվորները ավելի հանգիստ են, այսինքն ամենօրյա ռեժիմով ուշադրություն ենք դարձնում բանակի մարտունակությանը ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստան անընդհատ երկխոսություններ է վարում ոչ միայն ռուս դաշնակիցների, այլև այլ գործընկերների հետ զինված ուժերի մոդեռնիզացման հետ կապված։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Մենք ամենատարբեր սպառազինություններ են գնում ելնելով զինված ուժերի զարգացման սեփական ծրագրերից, նշել է նախարարը։ Նրա խոսքով Հայաստանը հետաքրքրված է այնպիսի տեխնիկա ձեռք բերելու հարցում, որը կարող է հավասարակշռության բերել Ադրբեջանի մեծացրած զինանոցի հետ կապված եւ կանխել Ադրբեջանում մի շարք սպառազինությունների օգտագործումը։ Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ սպառազինությունների հավասարակշռությունը խախտված է, քանի որ բավականին երկար ժամանակի ընթացքում Ադրբեջանը բյուջեից հսկայական միջոցներ է ծախսել տարբեր երկրներում զենք ձեռք բերելու վրա։ Պաշտպանության բանակում մասնավորապես սպառազինության գծով արմատական բարեփոխումներ են կատարվել։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Քարորիա պատերազմում արտական մկրտություն դարձավ 18-ից 20 տարեկան զինծառայողների համար, ովքեր ընդամենը ամիսներ առաջ էին սկսել կրել զինվորական համազգեստը, ցանոթացել զենքի հետ, կրակվարել միայն պարապմունքների ժամանակ, իսկ ապրիլի 2-ի մարտական գործողությունը հերթական պարապմունքը չէր, ճշնամին էլ պայմանական չէր։ Այն զորամասի փոխգնդապետ ռեակտիվ դիվիզիոնի հրամանատար Բորիս Բաբայանը այսօր վերհիշելով, թե ինչպես են իրենց դրսևորել զինվորները վճռական պահին մարտական գործողությունների ժամանակ հպարտությամբ ասում է. Բոլորի համար եղել է առաջի անգամ, բայց ոչ մեկը ընդհանրապես խոչապի չի մատնվել։ Լրջով են վերաբերվել ասպարտականությունների կատարմանը, լավ են կատարել եւ գերազանցել իրենց խնդիրը, թե ցերեկ, թե գիշերը, տարբեր եղանակային վատ պայմաններում անձնակազմը լիարժեք ձևի կատարել է խնդիրը եւ պատրաստ են այս պայդուրությամբ ցանկացած պային հակարակորթի կարակացնելու Նույն բացի մասնագիտական ունակություններից երևի էլի ինչ որ հատկություններ են պետք զինվորին, որպեսզի կարողանա ճիշտ որոշում կայացնել եւ առաջադրանքը ճիշտ կատարել։ Այո։ Ձեր կարծիքով որոնք են այդ հատկությունները։ Զինծառայողը պետք է նախ առաջ բացի ծառայության ինքը իր ազգա որպես իր ընկերների մոտ իր ոնց որ տան մեջ։ Պետք է ստեղծվի այն պայմանները, որպեսզի ազնակազմը մեկը մյուսի հետ նորմալ հարաբերությունների մեջ լինեն, վստահ են մեկը մյուսին, սիրեն մեկը մյուսին, իմանան ինչ համար են ծառայում։ Չափազանց կարևոր է նաև որպեսզի զինվորը գիտակցի թե ինչի համար է 1992-ին կազմավորվել հայոց բանակը, ասում է փոխգնդապետ Բաբայանը ստեղծվել է որպեսզի պաշտպանի մեր ազգը, մեր ազգի ամոթանգությունը։ Եվ մեր ազնակազմը այդքան լրջորեն գիտակցելով, սիրելով իր ազգը, իր պատմությունը, իր կրոնը, Այսօր պարապմունքները ռեակտիվ դիվիզիոնում ընթանում են նույն ռեժիմով, ինչ մինչև 2016 թվականի ապրիլը, սակայն ապրիլից հետո մեծացել է զինվորների կողմից լրջությունը նույն պարապմունքների նկատմամբ։ Նրանք փորձում են արդեն մեկ պարապմունքի ժամանակ տիրապետել ավելի շատ ներբությունների ու գիտելիքների իրենց մասնագիտության վերաբերյալ, քան մինչ այդ։ Այն բաստողումների հիման վրա, որը որ եղել են, մենք ձգտում ենք անցանենք, որպեսզի մյուս անգամ հակառակորդը ավելի շատ վնաս հասցնենք։ Ինչ որ բան փոխվել է զինվորների մոտ այդ կարորիայից հետո։ Այո, ավելի են շատ սկսել հայրենիքը սիրել, մեկը մյուսին վստահել, ավելի սկսել են ներողամետ լինել մեկը մյուսի հանդեպ օգնել մեկը մյուսին դժվար պահին ցանկացած տալ նորմալ լավ խորհուրդներ, լինել մեկը մյուսի կողքին, հրամանատարներին օգնել, հավատալ հրամանատարներին եւ մենք էլ իրանց վստահում ենք։ Ապրիլը մեծ դաս եղավ բոլորի համար շարքայինից միջև բարձրաստիճան սպա։ Բոլոր առումներով հայտնաբերվեցին բացերը, որոնց լրացնելու ուղղությամբ անցած գրեթե 1 տարվա ընթացքում զգալի աշխատանքներ են տարվել, ասում է դիվիզիոնի հրամանատարը բարձրացրել ենք մեր ունակությունները, ավելի կատարագործել ենք մեր գիտելիքները, նաև քանի որ կա սպայդրության ծառայության մեջ թե սպայակազմից, թե ժամկետային զինծառայողներից այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այդ պատերազմի, իրաց փորձում ենք դեր մեծ դեր խաղալու հետագայում մարտական գործողությունների ընթացքում։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք տեղի ունեցել ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Հանձնաժողովը որոշումով սահմանել է փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար առավելագույն հզորություն մինչև 30 մեգավատ տեղակայված հզորությունը։ Հանձնաժողովի անդամ Անդրեյ Մուսայելյանի խոսքով Սահմանել փոքր հիդրոէտակայանների համար առավելագույն հզորություն միջև 30 մեգավատ տեղակայված հզորությունը 10 մեգավատ տեղակայված հզորության փոխարեն։ Հանձնաժողովի կողմից բավարարվել է Վիվաս համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացրած հայտը եւ տրամադրվել Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Թարթարգետի Ջերմաջուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի հզորության արտադրության լիցենզիա 10 տարի գործողության ժամկետով։ Մեկ այլ որոշմամբ սահմանվել է Վիվաս համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության Ջերմաջուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը։ Էրագետի հետազոտական եւ նախագծահետազոտական համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության Ջերմաջուր փոքր հիգի նոր տեխնիկոտնտեսական հիմնավորման համաձայն կայանում տեղակայվող 5 հիդրոագրեգատների փոխարեն տեղակայվելու է 4-ը չեխական հիդրոագրեգատներ եւ ունենալու են 12 ամբողջ 3000-որդական մեգավատ հզորություն։ Իսկ էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը կազմելու է 85.541 հազարորդական միլիոն կիլովատ ժամ։ Փոփոխություն է մտցվել նաև Վիվաս համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Ջերմաջուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու պայմաններում 7.243 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ փոխարեն կառուցվելու է 12.003 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ փոքր հիդրոէլեկտրակայան։ Հիմնականում սակագնի բաղադրիչ կազմող բոլոր ծախսերի հետ հանձնաժողովը հա, ուսումնասիրության ընթացքում ողջել է, որ դրանք բոլորը հիմնավորված են բաց բացառությամբ ընկերությունը շահույթի մեծությունը ընդունել է ընդհանուր ծախսերի 10%-ը, որը կազմում է 106.6 միլիոն դրամ, իսկ հանձնաժողովի համապատասխան բաժնի կողմից շահույթը հաշվարկվել է գծային եղանակով, որը կազմել է 94.2 միլիոն դրամ։ Անձնաժողովի համապատասխան բաժնի կողմից Ջերմաջուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը հաշվարկվել է 23.45 դրամ կիլովատժամ առանց ավելացված արժեքի հարկի եւ 24.14 դրամ կիլովատժամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Հանձնաժողովը ուժը կորցրած է ճանաչել Մար գրուպ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված թույլտվությունը, հիմք ընդունելով ընկերության կողմից ներկայացված դիմումը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի համայնքում շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ինչպես նախապատերազմյան տարիներին, այնպես էլ պատերազմից հետո Նորագյուղը մնում է Ասկերանի ամենակայացած համայնքներից մեկը։ Տրշնաբուծություն, ձկնաբուծություն, այգեգործություն, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակություն, երկրագործություն, անասնապահություն, գյուղատնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը զարգացած են նորագյուղում եւ գյուղացու համար ապահովում են կայուն եկամուտ։ Իսկ դա նշանակում է, որ զարգացող համայնքը պետք է ունենա նաեւ զարգացած ենթակառուցվածքներ։ Համայնքային կենտրոն Բուշկետ մշակույթի տուն, որտեղ գործում է Ասկերանի մանկական երաժշտական դպրոցի մասնաճյուղը, դպրոց մոտ 220 աշակերտով սրանք նորագյուղի ձեռքբերումներն են, գազաֆիկացման կոմպոստման ու էլեկտրաֆիկացման հետ միասին։ Իսկ մոտակա օրերին այսքանին կավելանան նաև բարեկարգ ճանապարհները։ Ջրահեռացման համար օգտագործել ենք մին 500 մոտորապես 500 մետր ազբեստի 500 անոց խողովակներ, որպեսզի բակելի մեջ ջուր չթափվի։ Հեռացնում ենք եւ ուղիղ տանում ենք դեպի գյուղի ներքևի մասը, որ ճանապարհները չորոտ լինի։ Երկար ժամանակ որ մնում է թաց, այդ ճանապարհը շուտ է քայքայում։ Արցախ ուղի փակbaşın տիրական ընկերության տնօրեն Էդուարդ Հայդինյանը բացատրում է, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում Նորագյուղի գյուղամիջյան ճանապարհներին։ Իդեպ պետք է նշել նաև, որ ճանապարհների անբարեկարգ վիճակի համար մեղքի մեծ բաժինը ընկնում է հենց գյուղացիների ուսերին։ Տարիներով կենցաղային աղբը թափել են ճանապարհների եզրերին, անձրևաջրերը հավաքել ու կուտակել են տարբեր հատվածներում, իսկ գոյացած աղբակույտերը ոչ միայն անընդունելի են արտաքին տեսքի, այլ նաև սանիտարահիգիենայի այն գյուղացիները, որ տարիների ընթացքում ահագին կուտակել են ճանապարհների կողքին, ինչ որ այս անձրևաջրերից հավաքվել է, սա այդ աղբահանվում է եւ նորից մաքրում է, որպեսզի գյուղը դառնա նորմալ տեսքի գյուղ, որ գյուղացիները համար մի քիչ դուրեկ անին դեղապրել։ Աշխատանքները իրականացվում են պետական բյուջեի հաշվին։ Դրանք կավարտվեն կարճ ժամանակում, իսկ ավարտին անհամբեր են սպասում բոլորը, հատկապես դպրոցականները։ Որ անձրև է լինում մեր գյուղում, շատ դժվար է լինում քայլել, հատկապես դպրոց գնալի շատ դժվար, քայլելի շատ դժվար է լինում, բայց մենք հույս ունենք, որ ջրային համակարգի տեղադրման աշխատանքներից հետո գյուղի ճանապարհները կլավանան։ Բացի գյուղամիջյան ճանապարհներին ընթացող շինարարությունից նորագյուղում այլ շինարարական աշխատանքներ եւս ընթանում են։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ գյուղում անկապարտեզ է կառուցվում։ Շենքի հիմքի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2015-ի վերջին։ Այնուհետև ապրիլյան պատերազմի առաջացրած խնդիրների պատճառով շինարարությունը անորոշ ժամկետով դադարեցվել էր եւ վերսկսվել միայն վերջերս։ Այս օրերին արդեն բանվորներն իրականացնում են շենքի երկրորդ հարկի պատերի շարման աշխատանքները։ Շինարարությունը նախագծի համաձայն նախատեսված է ավարտին հասցնել 2017 թվականի վերջին։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լիդա Հայրյանը մանկապարտեզ ունենալը գյուղի համար կարևոր ու անհրաժեշտ է համարում ամենից առաջ այն պատճառով, որ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը տարիների հետ աճում է։ Գյուղում կան նախադպրոցական տարիքի շատ երեխաներ եւ մենք ան համբերությամբ ենք ասում այդ մանկապարտեզի բացմանը նվեր կլինի մեր ամբողջ գյուղացիներին։ Աշխատատեղեր կապահովեն, ծնողները կկարողանան ուրիշ տեղեր աշխատանքի գնալ, եթե նրանց երեխաները ապահով ձեռքերում գտնվեն։ Շինարարության ворակի հարցում երաշխավորում է աշխատանքներին իրականացնող Ժառանգորդչին ընկերության տնօրեն Վոլոդիա Գասպարյանը։ Ոչ պակաս կարևոր է այն, որ շինարարության մեջ օգտագործվում է առավելապես տեղական հումքը։ Վարպետների մասնագիտական ընդունակությունները համապատասխանում արդի պայմաններում որակյալ շինարարություն իրականացնելուն, շինանյութերը որևիցե պրոբլեմ չունենք, օգտագործում է մաքսիմալ տեղական հումքը մեր Ղարաբաղում, ամեն ինչից սկսած ինչ որ օգտագործում է, ինչ որ Ղարաբաղում կա, դենութերի խնդիր չկա, ու ժամանակի հարցա եւ վերջնական արդյունքը մենք կտեսնենք եւ ինձ թվում է կգոհացնի բոլորին։ Բելլալալայան այսօր Մարզասերների համար Էմիրության շարժա քաղաքում շարունակվող շարժա մաստերս մրցաշարում կայացել են 8-րդ տուրի հանդիպումները։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամ Գաբրիել Սարգսյանը ոչ ոքի է խաղացել հնդիկ գրոսմայստերի հետ, խաղաղ արդյունք է գրանցվել նաև Էդուարդ Հակոբյանի պարտիան, իսկ Վլադիմիր Հակոբյանը գերազանցել է մրցակցին։ Վլադիմիր Հակոբյանը կես միավորով է հետ մնում առաջատարից եւ ունի 6 միավոր։ Մահախոսական ԼՂՀ առողջապահության համակարգը կրեց ցաներ կորուստ։ Կենքից հեռացավ հանրապետության վաստակավոր բժիշկ Բենյամին Բագրատի Միրզոյանը։ Մեծանուն բժիշկը ծնվել է 1932 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում ծառայողի ընտանիքում։ Ոսկե մեդալով ավարտելով միջնակարգը 1947 թվականին ընդունվել է Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանը եւ ավարտել այն 1950 թվականին։ Նույն թվականից աշխատանքի է անցել մարզային սանէպիդկայանում որպես բուժակ։ 1952 թվականին զորակոչվել է սովետական բանակ։ 1955-1958 թվականներին աշխատել է Ստեփանակերտի կանխարգելիչ ախտահանման բաժանմունքում որպես ախտահանող։ 1964 թվականին գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով բժշկական համալսարանը աշխատել է Թուրքմենիայի Չարջոու քաղաքում որպես կրծքային վիրաբույժ։ 1979 թվականից աշխատել է Ստեփանակերտի հակապալարախտային դիսպանսերում։ 1979-2006 թվականներին զբաղեցրել է գլխավոր բժշկի պաշտոնը, միաժամանակ հանդիսանալով ԼՂՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր պալարախտաբան։ Արցախյան ազատագրական շարժման տարիներին 1992-1994 թվականներին համատեղությամբ աշխատել է Ստեփանակերտի ռազմական հոսպիտալում։ Բենյամին Միրզոյանը աջանացել է բազմաթիվ պարգևների, այդ թվում շնորհվել է Վաճագան բարեպաշտ մեդալ, ինչպես նաև աջանացել է ԼՂՀ վաստակավոր բժշկի պատվավոր կոչմանը։ Մարտուն ու մասնագետին հատուկ որակական լավագույն հատկանիշներով օժտված բժիշկը մշտապես վայելել է գործընկերների եւ հիվանդների սերն ու վստահությունը։ Բենյամին Բագրատի Միրզոյանի հասարակության կողմից սիրված բժշկի հիշատակը մշտապես վառ կմնա մեր սրտերում։ Թորկմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։